بل الذين كفروا kada se nebo rastijepi i posluša gospodara svoga, a ono će to dužno biti. I kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga, a ona će to dužna biti. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom i svojim način. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lako će račun položiti i svojima će se radostan vratiti. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data, propast će prizivati i u ognju će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada neće vratiti, a hoće. Gospodar njegov o njemu zaista sve zna. I kunem se rumenilom večernjim i noći i onim što na tamom obavije i mjesecom punim. Vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti. Pa šta im je? Zašto neće da vjeruju? I zašto, kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju, već nevjernici poriču, a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju. Zato im na vijesti patnju neizdržljivu. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati. Uzvišeni Allah je rekao istinu. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله جل شانه نك صلى الله وسلم على الله وسلمك محمد عليه الصلاة والسلام Poseban salam za naše cijenjene slušatelje, Također i selam za naše slušatelje koji nas slušaju, slušaju putem Paltalka, Soba, Islam, jedini put do dženeta. Draga braćo i cijeljene sestre, dragi naše slušatelji, večeras sa nama je naš profesor uh, Emir Demir, koji će nam govoriti na temu neki povodi idolopoklonstva. Dakle, imate razlog da budete večeras sa nama, da slušate i na kraju, dakle, da učestvujete u našoj emisiji vašim javljanjem, postavljanjem pitanja, pitanja i odgovaranjem na naša nagradna pitanja. Dakle, profesor Emil Demir i tema neki povodi idolopoklonstva profesore. Dobro, došlo još jedno izdanje naše vjerske emisije. Bolje vas našli. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovana braćo, cijenje slušatelje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. U istinu, idolopoklonstvo je velika stvar i velika prijetnja čovječanstvu, jer vjere koje su došle sa ispovjedanjem vjere jednom Bogu, Allahu subhanahu wa ta'ala, su monoteističke vjere. Međutim, i u te vjere se može umiješati nešto što se naziva širk ili idolopoklonstvo, to jeste pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga. Širk se u arapskom jeziku tačno definiše kao davanje učešća nekome ili nečemu u onome što pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. To jeste, Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju njegova imena, lijepa imena, njegova svojstva, savršenstva, njegova dijela. Pa onaj ko Allahu subhanahu wa ta'ala pripiše nešto, to jeste pripišemo druga, potim podrazumijevamo da je toj stvari ili tome drugu dao nešto što pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala od toga savršenstva. Večeras ćemo govoriti, inša Allahu, o tome u nekoliko tačaka i kažemo da postoji različite vrste toga idolopoklonstva, različite vrste širka. Uglavnom, stvari širka, idolopoklonstva, kruže između velikoga širka i maloga širka. Veliki širk je taj koji izvodi izvode izvjere, idolopoklonstvo, i ukoliko se nađe kod čovjeka, takav širk neće biti oprošten, osim ukoliko se čovjek pokaje, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allahe la jagufiru a yushrake bihi wa jagufiru ma dune zalike li me ješao. Allah neće oprostiti da mu se neko pripisuje kao drug. To jeste da se nekome ili nečemu daje učešće isključivo u onome što samo Allahu pripada, ali će oprostiti ono što je manje od toga kome on želi. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala može oprostiti velike grijehe, male grijehe. Ali ovaj teški grijeh, grijeh idolopoklonstva i širka Allah subhanahu wa ta'ala nikome ne oprašta dok se ne pokaje. A postoji i mali širk, on je sredstvo do velikoga širka. To su dijela koja mogu da ukazuju na širk, ali nisu na tom stepenu da čovjek izađe iz vjere. Nego se smatra sredstvom do e, velikoga širka i mali širk je također zabranjen, mi ćemo kasnije to pojasniti, iz preventive da se ne bi došlo do velikoga širka kojeg čovjeka ostavlja vječno u vatri, neka nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Znači mali širk i veliki širk se razlikuju s obzirom na čovjekov nijet, odnosno namjeru, putem koje izriče svoj govor, svoje izreke, svoje djela. I neki ljudi zapadaju u veliki širk, neki u mali širk, neki su sačuvani od širka. Širk se u potpunosti razlikuje, kontradiktoran je i oprećan je u potpunosti ispravnom islamskom vjerovanju. Širku koliko se nađe kod čovjeka, pomućuje to ispravno vjerovanje i poznato je da se kod ljudi može naći ovo i da je to u stvari i šeitanova zamka, jer šeitan na kraju krajeva želi da čovjeka odvede u zabludu. U taj širk zapadaju pojedini ljudi, pa makar sebi davali epitet najboljih vjernika, a naročito kada potpadaju pod utjecaj različitih lažaca, različitih mađioničara, različitih ljudi koji se bave istjeliteljstvom, a vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je na to upozorio i strogo to zabranio. Prva od stvari širka može da bude oblačenje različitih narukvica, halki i konaca s kojima se ima cilj odagnati od sebe kakav belaj, odnosno kakva nedača, da se čovjek zaštiti. Znači da se tim koncem, da se tom halkom, da se tom narukvicom čovjek zaštiti od različitih nedača. To se smatra jednim od dijela paganstva, odnosno džahilijeta, i ovo spada u mali širk, a može se popeti i na stepen velikoga širka, s obzirom na nijet čovjeka, to jeste s obzirom na ono što se nalazi u srcu čovjeka, s obzirom na to kakvo uvjerenje u pogledu toga što nosi ima. Od Imrana ibn Husayna, radijallahu anhu, prenosi se da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka kako na sebi nosi narukvicu od bronze, pa je rekao Mahada, upitao je šta je to, pa je rekao to je za mene zaštita. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, ti skini to, jer ona će ti samo više povećati nedaće. Pa ako bi umro i ta narukvica bude na, te, na tebi u smislu toga da te čuva, da smatraš da te čuva, ma eflahte ebeden, ti nikada ne bi uspio, to jeste ne bi nikada bio spašen. U drugoj predaji se navodi da je ova narukvica bila od bakra. Ovaj hadis je inače dostojan, a prenosi ga imam Ahmed, imam Ibn Hibban i Al-Hakim. Zatim staviti na sebe različite vrste talismana, zapisa, amuleta i ovo je bilo poznato također kod predislamskih Arapa, da su oni to stavljali svoje djeci, kako bi se sačuvali od uroka. I također nastojali su da putem tih amuleta zadobiju željeno, to jest da im Allah subhanahu wa ta'ala upotpuni ono što su oni željeni željeli. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men allaqa tamimatan fala yutimma Allahu leh. Onaj koji na sebe okači tu tamimu, to jeste amulet, neka mu Allah to i ne upotpuni. To jeste e, tom tamimom kako se naziva u arapskom jeziku, amuletom su htjeli da upotpuni svoje želje, odnosno da im se ostvari ono što su željeli na najbolji način, na najsretniji način. Također ovi amuleti mogu da budu od kostiju, mogu da budu ispisani kao različiti zapisi i slično. I kažemo da to nije dozvoljeno. Postoji jedna sumnja, a to je da ono što se okači, odnosno što se stavi, može da bude od Kur'ana, čisto od Kur'ana. Ukoliko se radi o mješavini kur'anskog teksta i nečega drugoga, sigurno da se radi o sihru. Međutim, ukoliko e, je amulet napravljen od Kur'ana, postoji oprično mišljenje među islamskim učenjacima u pogledu dozvoljenosti toga, a ispravno je mišljenje da nije ni to dozvoljeno iz preventive. Znači, jer onaj koji bude stavljao različite amulete od Kur'ana, to će biti povod da stavi i amulete koji nisu od Kur'ana, odnosno koji kod sebe nose različite obrise samoga širka, to jeste idolopoklonstva. Također, kažemo u pogledu ovoga i Podopirući ovo mišljenje, od Ibn Mesuda radijallahu anhu prenosi se da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori da su različite ruke, to jeste paganske širkske, zatim različite amulete, zatim e, stvari kojima se nastoji zbližiti dvoje, tivole se naziva u arapskom jeziku, kaže da je to da je to širk. To je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema hadisu koji prenosi imam Ahmed ibn Abu Davud. Znači različite rukije koje u sebi imaju idolopoklonstvo, zatim različiti talismani i tivale, to jeste talismani kojima se žele spojiti ljudi, odnosno, na primjer, muškarac i žena, što se danas često radi, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je to širk. Također od Ukbe ibn Amira, radijallahu anhu, prenosi se sa lance kojim koji seže do poslanika sallallahu alaihi wa sallam men alla qatamimetan fe kad ešrak onaj koji bude na sebe okačio zapis, on je počinio širk. Znači, svi ovi tekstovi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve ove izreke poslanika sallallahu alaihi wa sallam, došle su u općenitome smislu i nije podrobno i detaljno rečeno, nije razdvojeno da je dozvoljeno staviti talismane na sebe na kojima je ispinsan samo kuranski tekst, ne. Nego to su to samo rekli neki učenjaci. Međutim, hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam su došli u općenitome smislu i potrebno je e, pridržavati se ove općenitosti. يا ما تعبت انت يا ما جفاك النوم نفسك وتعبت أحوالك Sljedeća stvar idolopoklonstva jeste teberruk, to jeste traženje bereketa u, na primjer, različitom e, drveću, u kamenju, u različitim tragovima koji ostaju nakon određenih ljudi, u različitim e, građevinama, turbetima i tako dalje. Teberruk označava, kao što smo rekli, traženje toga bereketa na ovim mjestima za koje se nada i u pogledu kojih postoji nada i želja da se ostvari ono što čovjek cilja. To jeste dodirivanjem ovakvih stvari i odlaskom na ovakva mjesta čovjek želi da postigne željeno. Da mu se usliša njegova dova i da postigne ono što je želio u vidu da se od njega odagna šteta ili da se pridobije određena korista. Ovakva vrsta idolog poklonstva, ovakva uzim, vrsta uzimanja bereketa, to jeste blagoslova navodnog, blagoslova smatra se velikim širkom ili velikim idolopoklonstvom, zato što je to oslanjanje na druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala radi pridobijanja samoga bereketa. Oni koji su obožavali kipove koji su bili odati kumirstvu, oni su tražili od tih kipova bereket, odnosno blagoslov, Isto se odnosi na one koji traže bereket na kaborovima, onih ljudi koji nazivaju dobrim ljudima, kao što se tražio e, bereket i od lata u doba poslanika sallallahu alaihi wasallam. Isto se odnosi na traženje bereketa u drveću, u kamenju, zatim kao što se tražio bereket u doba poslanika sallallahu alaihi wasallam i predislamskih Arapa u njihovom ekipu u Zato i tako dalje. Od Ebu Vakida Lejfija prenosi se da je rekao krenuli smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi ve sellem na Hunayn, bitka na Hunaynu. I mi smo bili nedavno, kaže, prihvatili islam. Bili smo još novopečeni u islamu. A mušrici, idolopoklonici su imali jedno drvo kod kojeg bi oni boravili i oko njega bi obilazili i također na njemu bi ostavljali svoje oružje radi bereketa. To drvo se zvalo Datu Envat. Pa smo, kaže, prošli pored toga drveta i rekli Allahu poslaniće, ti nema načini tako drvo, odnosno nema odredi tako drvo Zato Envat, kao što oni imaju Zato Envat. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allahu ekber." To su običaji koji se slijede. Rekli ste tako mi onoga učio je ruci moja duša, kao što su rekli sinovi Israilovi Musa'u ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun ti nama načini boga kao što oni imaju božanstva pa je rekao vi ste u istinu narod neznalački narod koji ništa ne zna pa je rekao leterke budne senene menkane qablekum vi ćete sigurno slijediti običaje vjerske običaje i druge običaje onih koji su bili prije vas ovaj hadis je vjerodostojan i prenosi ga imam et-termizi لا إله إلا الله لا إله namiče cvijeće džem rećim zemlji padne. Kiše će umivati Bosnu šare džulistan i cvjeta će behari u zore rane. Kiše će umivati posluša ređuli stan i cvjeta će behari u zore rane. Iz blizine srce sluti puhunuće behar, okiti će polja naša rahmet zeleni. Našoj djeci pružit će stručak ljubice nada, a uzdahe slobode i mira meni. Našoj djeci pružit će stručak ljubice nada, a uzdahe slobode ka meni Iz blizine srce sluti punuće behar Od nije će dušu dom smireni topli Pod moju strehu tek tad neka se legne miran san minuće bol oči kad lagano sklopim. Pod moju strehu tek tad neka slegne mirasan, san, minuće bol oči kad lagano sklopim. در جنت کی hazna dari otkrivite malko vjeri da pogledam mrven spraga pejgambera hazretleri Yedelon barem Zogevvetli Yo muhterem Ahlavidim Yedelon barem Zogevvetli Yo muhterem Derri divane hizmet cearu proțurimii, pregăști havda, vajda da žeđa na čas prođe, za dženeckom baščom ravda. Ah, izgorje, vode od aška, malo mi je havda čaška, a hriz gorje, hud od aška, malo mi je havda čaška, da vol moja griješna dušo, gdje to jadna behneš patiš na sebe lu svih ljubavi na žedna vratiš a ah, ah. Zatim dolazimo do sljedeće vrste idolopoklonstva, a to je sihr, odnosno crna magija. Bez obzira kako je nazivali crna ili bijela magija, sve je to sihr, odnosno idolopoklonstvo i u šarijetskim tekstovima nema nikakve razlike, nije napravljala nikakva razlika između te dvije vrste sihra, odnosno magije, sve je to magije i sve spada pod e, šarijetske tekstove koji govori o prijetnje onima koji se bave ovakvim dijelima. Što se tiče sihra, njegova definicija je ono što je skriveno i što je nevidljivo i što je istančano. To jeste onaj čovjek koji je opsihran, ne osjeća te istančane stvari, ne može te stvari da vidi svojim očima, a one na njega djeluju. Sihr se sastoji od različitih talismana, amuleta, različitih širkskih ruki, govora, različitih lijekova i različitih dimova, na primjer, i sve to utječe na srca i na tijela, pa čovjek oboli, bude ubijen sihrom, sihrom se može i rastaviti može od žene, sihr Allahum subhanahu wa ta'ala vodom može da utječe, znači Allah subhanahu wa ta'ala ako je odredio, taj sihr će i utjecati. Ako nije odredio, neće ni utjecati. Sehr je šeitanovo pogano dijelo i mnogi sehr, odnosno mnoge vrste sihra koje su napravljene ne djeluju, neke djeluju putem širka i putem približavanja tim zlim duhovima, kao što se nazivaju, to jeste džinnima, približavanja tim ljudima, džinima, sa onim čim, što oni vole. I naravno pomaganje putem njih da bi se došlo do svoga cilja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je usko vezao sihr za širk, odnosno idolopoklonstvo, i sam sihr posebi spada u širk iz dva aspekta. Prvi aspekt jeste da se upotrebljavaju šeitani i da se čovjek za njih veže, to jeste siherbaz, onaj koji se bavi crnom magijom. Možda im se počne približavati i prinositi im žrtve onako kako to oni vole, izvršavati određene poslove i dijela onako kako također to oni vole kako bi im bio na usluzi. Druga vrsta ili drugi aspekt toga da je sihr sam širk jeste da ljudi koji se bave sihrom za sebe tvrde da poznaju nevidljivi svijet i tvrde da učestvuju, upravo se vraćamo na ono što smo na početku rekli, to je davanje, širke je davanje učešća nekome ili nečemu u isključivo onome što pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. E takvi tvrde da znaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zna, to jeste sebi daju učešća u tome A svakako da je to kufr, odnosno nevjerstvo i zabluda. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ A oni znaju da ono što su kupili za sitnu cijenu, da to na ahiretu neće imati nikakve prođe, to jeste da na ahiretu neće ništa vrijediti. Kaže Ebu Hureyre, prenoseći od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ičteni bo sebe al mubiqat, vi se čuvate, čuvajte sedam griha koji vode u vatru i koji su upropoštavajući, pa su rekli Allaho poslaniće, a koji su to grijesi, pa je rekao to je širk, znači idolopoklonstvo, sihr, ubiti onoga koga je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, osim s pravom, i uzimati kamatu i uzurpirati i jesti i metak siročeta, bježati sa bojnog polja i potvoriti časne i nevine muslimanke, vjernike, vjernice, da su one počinile blud. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ovdje spomenuo ovih sedam stvari, a u pročelju spominje širk i dolopoklonstvo i spominje sihr i vezao je sihr za širk zato što su to dvije uporedne stvari. Zato onaj koji se bavi sihrom, koji se bavi različitim vrstama magije, neminovno mora biti mušrik, neminovno mora biti onaj koji je pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala druga i sebi dao učešća ili nekome drugome svojim šeitanima i džinima isključivo onome što pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. cijeli sestre, dragi naši slušatelji, vi se nalazite na talasim ja radio kakni i slušate vjersku emisiju tragovima Allahov poslanika, alaihi sratu wasalam. Večerašnji naš gost je profesor Emir Demir koji govori na temu neki povodi idolopoklonstva. Neki Zatim, dragi slušatelji, dolazimo do onoga što se naziva vrađbine i vraćarstvo, a to je tvrdnje da čovjek poznaje nevidljivi svijet, da ima kod sebe ilmul gaib, kao da obavještava o tome šta će se desiti na zemlji u budućnosti. Zato vjerovatno ima neko uporište, a to je istirak u sema, odnosno da šeitani, za njega krado obavijesti sa neba, kao što se navodi u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To jeste džin ukrada jednu riječ ili nekoliko riječi od meleka što oni prenose, pa onda tu riječ prenese svome vraćaru za koje ga radi i sa tim pomješa stotinu drugih laži i onda ljudi počnu takvome da vjeruju nakon što je on pomiješao ove riječi i ove stvari. Allah subhanahu wa ta'ala je taj jedini koji zaslužuje i koji u, u istinu ima znanje o gajbu, odnosno nevidljivome svijetu. I onaj koji tvrdi, osoba koja tvrdi da ima učešće u tome, to jeste da ima u gajbu, učešća putem svoga vraćarstva, svojih e, vrađmine, zatim predviđanja, budućnosti i tako dalje. I ukoliko bude za takvu osobu potvrđeno ono za što ona tvrdi da kod sebe posjeduje, to jeste da, je, da je drugi ljudi govore da je to istina, takva osoba je učinjena iz aspekta sebe drugom Allahu subhanahu wa ta'ala ili također drugi su je učinili drugom Allahu subhanahu wa ta'ala. Takva osoba sigurno da neće i da poriče Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika i sve ono što je došlo od Allahu subhanahu wa ta'ala putem poslanika sallallahu alaihi wa sallam od predaja. Mnogi ljudi koji se bave vrađbinom su vezani za šeitane i vrađbina nemirovno mora biti također vezana za širk i dolopoklonstvo i također sve ono čime se ostvaruje i realizira vrađbina, kao što su ta sredstva vrađbine, u stvari su jedan vid traženja pomoći od šeitana da bi se došlo, da bi se saznalo nešto od nevidljivog svijeta i kako bi se za sebe potvrdilo i kako bi se proklamiralo da se e, poznaje nešto što je iskriveno, odnosno da se poznaju, kako oni kažu, tajne nauke. Zato je vračarstvo širk iz aspekta tih tvrdnji da se učestvuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala u njegovom znanju, koji je Allah subhanahu wa ta'ala samo za sebe sačuvao, to je ilmu gaib, nevidljivi svijet, metafizika, a također je i širk iz aspekta približavanja i žrtvovanja drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. U sahihu muslimu od supruga vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao Men eta arrafen fe an še'in fa saddeqahu bima je kul onaj koji dođe vraćaru, astrologu, pa ga bude za nešto upitao, i potvrdi, znači povjeruje u to što mu je ovaj vraćar rekao, njegov namaz neće mu biti primljen 40 dana. Njegov namaz mu neće biti primljen 40 dana. Bez obzira, znači, klanjao, ne klanjao, njegov namaz neće biti primljen. Također, prenosi se od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, putem Ebu Hureyre, radijallahu anhu, da je rekao onaj koji ode vraćaru, astrologu, pa potvrdi ono što je govorio, taj je postao nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Ono na što treba posebno obratiti pažnju i na što treba upozoravati jesu ti sihrbazi, vraćari, mađioničari koji prave nered na zemlji, a nikako ne dovode zemlju u red, niti nastoje da na njoj red da zavedu neki od njih se proklamaju među ljudima, znači predstavljaju se među ljudima da su liječnici, da liječe bolesti, to jeste određene vrste bolesti ili sve bolesti. Međutim, oni u suštini kvare vjerovanje ljudi tako što bosniku naređuju da prinese neku žrtvu nekom i drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala ili da mu se zapišu talismani, zapisi u kojima ima širka, u kojima ima također tih dova, neispravnih dova, šeitanskih. Neki od njih se proklamuju tako što se pojavljuju u liku i sa reklamom da poznaju stvari koje su nevidljive, da poznaju metafiziku, da poznaju mjesta određenih stvari koji su izgubljene. Tako neznalice dođu kod tih ljudi i pitaju ih za te izgubljene stvari. Pa oni ih obavijeste o tim stvarima i njihovim mjestima na kojima se nalaze ili čak im nekada donesu te stvari putem šeitana. Neki od njih se prikazuju i manifestiraju u likovima nekakvih evlija, koji imaju nadnaravne stvari, keramete i tako dalje, pa se prikazuju pred ljudima kao da ulaze u vatru, pa se probijaju određenim predmetima, smatrajući da je to e, stepen privrženosti Allahu subhanahu wa ta'ala, sa sobom drže različite vrste životinja, na primjer zmije koji ih ne ujedaju i tako dalje, kao da time želi da kažu da su blizu Allahu subhanahu wa ta'ala. U stvari, sve ovakve pojave, svi ovakvi potezi i sve ovakve radnje su radnje laži i zavođenja ljudi. I onaj koji to radi, u stvari je privržen šeitanu, ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sve ove kategorije koje su večeras spomenute žele da zavaraju ljude, žele da dođe do, da dođu do ljudskih imetaka, to jeste da njihove imetke pojedu, da ih uzurpiraju i da unište njihovo vjerovanje, ispravno vjerovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je obaveza muslimanima da ih se čuvaju, da se od njih udaljavaju i također obaveza je onima koji su odgovorni za muslimane, onima koji predstavljaju muslimane, da zatraže pokajanje od ovakvih, od ovakvih ljudi. Da također muslimansko društvo sačuvaju od njihovog zla i njihovog nereda kojeg prave, tako što će spravesti Allahovu presudu prema njima. U Sahih al-Buhari od Beđali ibn Abde prenosi se da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu naređivao pogubljenje svakoga sihrbaza i sihrbašice. To se odnosi na okolnosti znači države u kojoj je živio i Omer ibn Khattab radijallahu anhu, a to je bila islamska država. Također i od Džunduba se prenosi ovakva slična predaja koju prenosi također imam uh, Et-Tirmizi. لا تحدد وجودي وما يحوي الوجود يسري رذاذ وننشد إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد Sljedeća vrsta zabranjenog idolopoklonstva, širka jeste tatajor, odnosno sujevjerje, pesimizam. To jeste da čovjek osjeća nelagodnost kada se pojave određene ptice, kada čuje određena imena, kada čuje određene termine, kada se nađe na određenim mjestima, kada vidi određene osobe i tako dalje. Znači da osjeća nelagodnost prema njima samo zato što su to te osobe, a nema nekoga drugoga razloga, nego smatra da takve osobe donose navodno nesreću. Kada čovjek želi da ostvari nešto na ovome svijetu, znači da uradi ovo donjalučku neku stvar, pa čuje nešto ili vidi nešto što prezire i što smatra da donosi nesreću, onda se udali od toga i neće da to izvrši i to se smatra pesimizmom, odnosno svoje vjerjem. To će utjecati na jedno od dvije stvari. To jeste kada vidi ovakve stvari, pesimista, odnosno onaj čovjek koji je odan svoje vjeru i koji je sklon tome, on će se vratiti od onoga što je inače trebao da učini, zašto je imao čvrsto namjeru da učini, i svoga pesimizma, svoga svoje vjerja, zbog onoga, zbog čega je e, potpao pod taj uticaj, to jeste zbog onoga što je vidio ili što je čuo. Njegovo srce se veže za ono što on sam prezire i što smatra da donosi nesreću. To utječe na njegovo ispravno islamsko vjerovanje, to uništava njegov tevhid, odnosno ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala, jer Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji daje štetu i koji daje korist. To također dokrećuje e, njegov potpuni tevekul, odnosno osnovljanje i pouzdanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Također može se desiti da čovjek e, se ne odvrati od onoga što je htio da učini, zašto je imao čvrstu namjeru da učini, Međutim, u njegovome srcu ostane trag toga. Znači, trag toga sujevjerja, e, trag te tuge, te boli, tog razmišljanja, te brige, tih šeitanskih vesvesa i prišaptavanja i te slabosti. I to je također tetajur, odnosno, odnosno sujevjerja. Onaj koji to osjeti, da mu određena stvar može kao navodno doniti nesreću. Onaj ko osjeti ove stvari, potrebno je da se udaljava od ovih stvari. To jeste da se bori protiv ovih stvari, da ih od sebe odbija, da traži isključivu pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ostane na Allaha subhanahu wa ta'ala i da nastavi da radi svoj posao, odnosno svoje putovanje ako se radi o njemu. I da kaže Allahumme la yati bil hasenati illa ent, wa la jedfe'u sejiati illa ent, wa la hawla wa la kuvete illa bik. Allahumoj, dobro ne donosi niko osim tebe, niti odvratiti zlo može iko osim tebe i nema kretanja, nema snage osim s tobom. I ovo je pravo ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne da čovjek kada ugleda, ugleda određene pojave, kada vidi uh, određene osobe, kada se izgovore određene riječi, uh, kada vidi određene životinje da u tome smatra da ima nesreće i da to njemu donosi nesreću, ne, nego će ispovijedati jednoću Allah subhanahu wa ta'ala tako što će smatrati da Allah subhanahu wa ta'ala jedini daje dobro, da on jedini odagnava, to jeste udaljava čovjeka od zla i da nema snage, nema kretanja osim uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče tetajura, to jeste sujevjerja, to je uistinu stara bolest, bolest starih naroda. Allah subhanahu wa ta'ala spominje bivše nevjerničke narode da su oni bili odani suje vjerio i Allah subhanahu wa ta'ala to detaljno opisuje opisuje i vjerovjesnike koji su bili među tim narodima i opisuje također njihove sljedbenike sebenike tih vjerovjesnika i poslanika koji su bili vjernici, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje faraona i njegov narod, da kada bi ih zadesila kakva nedača, je tajjeru bi Musa u mem ma. Onda bi bili, kaže, su je vjerni prema Musa'u i onima koji su bili sa njim. To jeste, samoga Musa, alaihi selam, i njegove sljedbenike, njegove vjernike su smatrali su je vjernim. To jeste da im oni donose, da im oni donose nesreću. Pa Allah subhanahu wa ta'ala također spominje narod Saliha da su mu rekli i ta jerna bike wa biven ma'ak. Mi smo, kaže, sujevedni što se tiče tebe i onih koji su s tobom. To jeste mi smatrano da vam vi, odnosno da nam vi donosite zlo. Allah subhanahu wa ta'ala e, spominje i stanovnike jednog naselja da su rekli Allahovim poslanicima inna te ta bikum mi smo sujevjerni u pogledu vas. La illem tentehu la lanarjumen nekum. Ako se vi ne prođete tog poziva u vašu vjeru, mi ćemo vas kamenovati wala yamassannakum minna adabun adim a sigurno ukoliko se ne prođete vas će od nas znači bolna patnja Allah subhanahu wa ta'ala također spominje i uh, mušrike, idolopoklonike, da su bili sujevjerni u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ Pa ako ih zadesi kakva nedaća, kažu ta nedaća dolazi zbog tebe, to jeste smatrali su da i Muhammed sallallahu alaihi wasallam donosi nesreću. Draga braćo, ne treba se čuditi ovome, zato što je to vjera mušrika i idolopoklonika i ona je jedinstvena samo su forme i oblici nekada različiti, kalupi e, su u suštini isti. Zato što su ista njihova srca i ista su njihova razmišljanja, oni su uvjereni u zlo. Oni su uvjereni u zlo. Znači, vjeruju u zlo i smatraju da oni koji su iz našega aspekta bili dobri, da su njima donosili zlo. To jeste poslanici i vjerovjesnici. Neka je na njih Allahu subhanahu wa ta'ala salavat i selam. Zato što je upravo dalalet, odnosno zabluda, se duboko učvrstila u njihovim dušama. Zato što se njihova prirodna urađenost izmijenila. Jer i dobro i zlo, oboje dolaze Allahovim subhanahu wa ta'ala određenjem, njegovom presudom, njegovim kada i kaderom. Allah subhanahu wa ta'ala daje dobro i zlo, shodno svoje mudrosti, shodno svome znanju, shodno davanju svoje blagodate ako se radi o dobroti. Allah subhanahu wa ta'ala kada daje dobro, ona ga daje iz svoga obilja i Allah subhanahu wa ta'ala daje dobro čovjeku da bi ga nagradio za njegovu pokornost. A također kada Allah subhanahu wa ta'ala dadne zlo, to je pravda od Allaha subhanahu wa ta'ala, kazna za one koji su činili nepokornost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik." Ono što te zadesi od dobra, to je od Allaha, a ono što te zadesi od lošega, to dolazi od tebe. Ti si, ti si uzročnik toga. Zato kažemo da je sujevjerje, odnosno pesimizam, da je to širk. Zato što se čovjek veže za druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i nosi sa sobom uvjerenje da će mu doći nedača, da će mu doći nesreća od druge osobe, od drugoga stvorenja koje sebi ne može donijeti nikakvu korist, niti počiniti štetu. Zato što osobi koja je pesimistična i sujevjernja, prilazi joj e, šeitan i počinje da joj prišaptava određene stvari, da joj unosi pogrešne misli i onda u srcu se napravi strah i strahopoštovanje prema onome što nije dobro, a to je u suprotnosti sa tavekulom, odnosno potpunim oslanjanjem i pouzdanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo sada reći i prenijeti ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravajući na suje vjerje. Imam al-Buhari i Muslim prenose da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Nema vjerovanja i nije ispravno vjerovanje da čovjek vjeruje da sama bolest po prelazi na drugoga. To jeste i ona prelazi sa Allahom subhanahu wa ta'ala izonom, odnosno njegovom dozvolom. Vola tijere, niti ima sujevjera, wala hame, niti ima vjerovanja da čovjekova duša se poslije smrti pretvara u nekakvu pticu koja lebdi, wala safer i nema pogrešnog vjerovanja u pogledu mjeseca safera pogledu mjeseca Safera, jer su predislamski Arapi, Arapi od ova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, smatrali da mjesec Safer donosi posebne nedaće. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u drugoj e, predaji nema toga vjerovanja ni ispravno vjerovanje da boli samo po sebi prelazi nego Allah subhanahu wa taala voljom wala tiara niti ima suje vjerja niti je to ispravno wa yu'jibunil fa'l i mene očarava meni je drag optimizam meni je drag optimizam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio optimista i svaki musliman koji se povodi za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem treba da bude optimista. Treba da kod sebe uvijek gaji nadu dobra. Ne treba da se osvrće na različite događaje oko sebe i da smatra da određene pojave u prirodi, u njegovom okruženju, njemu donose nesreću. Da, na primjer, prelazak mačke preko puta njemu donosi nesreću. To je u istinu sujevjer je i to je širk, kao što smo rekli, odnosno idolopoklonstvo, jer nesreću i sreću da je Allah subhanahu wa ta'ala isključivo on, a ne crna mačka koja prijeđe preko puta i druge ostale stvari i pojave koje se kod nas mogu naći, a za koje se smatra da su izvor, izvor zla, to jeste kod našeg naroda. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako se navodi dalje u ovoj predaji, rekao da je optimizam lijepa riječ. Da je optimizam lijepa riječ nakon što je bio upitan šta je to optimizam. Također od Ibn Mesuda prenosi se da je rekao tijere to širk, tijere to širk, sujevjeri je širk, sujevjeri je širk. U sahihu muslimu također se e, prenosi da je Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam e, rekao ili da je mu je rečeno minna u nasunite tajerun. Ima od nas nekih ljudi koji su skloni sujevjerju, sujevjernu. Pa je rekao zalike šeyun jeđiduhu ehadakum fi nefsihi. To je stvar koju svako od vas nađe kod sebe u svojoj duši, to jeste u svojim prsima, fela je soddennekum, ali kada to neko od vas osjeti, neka ga to ne odvraća. Znači, svakoga čovjeka može snaći određena vrsta sujevjerija. Može čovjek da na određeni način osjeti sujevjernost u svome srcu, u svojoj duši. Ali to nijukom slučaju ne smije da bude razlog da čovjeka to sujevjerje odvrati od onoga dijela kojeg je krenuo raditi vjerovisni sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio da znači kod čovjeka može se naći svoje vjere pa čak i kod vjernika ali to svoje vjere ne smije da postane i da pređe kod njega u njegovo vjerovanje jer isključivi strah treba da izražava prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne od nekakvih pojava kao što smo spomenuli. Taj strah kojeg ima kod sebe je u tom slučaju neopravdan. To su samo fikcije. To je širk koji ga odvraća od onoga što je on imao namjeru da uradi prema onome što je on sam vidio ili što je čuo u svome okruženju. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio svome ummetu neispravnost toga suje vjerja. Da bi znali vjernici da Allah subhanahu wa ta'ala je dao da prepoznaju to suje vjerje po određenim znakovima. A svakako da to suje vjere u sebi ne nosi ništa od istine. Također, sujevjerje nije razlog, nije povod onoga što se dešava u kosmosu i što se dešava u našem odruđenju, onoga što se dešava kao sudbina koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Zato su srca vjernika smirena sa Allahom subhanahu wa ta'ala ispovjedanjem jednoće Allah subhanahu wa ta'ala. Ta jednoća ispovjedanja vjere, božanstvenosti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gospodarstva, vjerovanja u jednoću Allaha i subhanahu wa ta'ala imena njegovih savršenih i uzvišenih svojstava, s time Allah subhanahu wa ta'ala postao svoje poslanike. Allah subhanahu wa ta'ala je sa ovim značenjima objavio svoje knjige. Allah subhanahu wa ta'ala je sa ovim značenjima stvorio nebesa i zemlju. Allah subhanahu wa ta'ala je znači u potpunosti presjekao sve vrste širka iz srca onih koji želi, žele da vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa onaj ko se prihvati ovoga i ko bude ovako ispovjedao vjeru, sigurno da se uhvatio za najčvršću vezu i najčvršće uže. Uhvatio se za Allah subhanahu wa ta'ala uže, oslonio se na Allah subhanahu wa ta'ala i svoga srca je od misli suje vjerja prije nego što su te misli se i nastanile i dopu, duboko ukorijenile u samome srcu. Kaže Ikrime, sjedili smo kod Ibn Abbasa, to jeste jednog od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je prošla pored nas neka ptica, proletjela neka ptica koja je pjevala, odnosno koja je graktala, kao što se navodi, pa je neki čovjek rekao, dobro, dobro, kaže ovo će nam donijeti dobro, hajr, hajr. Pa Ibn Abbas rekao, ni dobro, ni zlo. Ni dobro, ni zlo. To jeste, Ibn Abbas, radijallahu anhu, je prekorio ovoga čovjeka. Kako ne bi bio uvjeren da prolijetanje određene ptice može da donese dobro ili da donese zlo. Isto se odnosi i na sva ostala Allah subhanahu wa ta'ala stvorenja ta ostala stvorenja ne mogu da donesu dobro, niti mogu da od čovjeka odagnaju i da otjeraju zlo sama po sebi, nego to sve se dešava Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, njegovom sudbinom koji je on dao, njegovim određenjem i presudom. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدا أنشاك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدا أنشاك ربي رحمة للعالمين أنت حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أرحاله بالنور والإسلام والحق المبين قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين Također, na kraju ćemo navesti hadis kojeg prenosi imam Ahmed od Ibn Omera radijallahu anhuma, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao koga odvrati svoje vjerje od njegove potrebe, počinio je širk. To jeste koga suje vjerje odvrate od njegovog posla, obavljanja određenog posla, određene stvari, određenog zadatka, on je počinio širk. To jeste u našim smislu, prema našim okolnostima rečeno, koga, na primjer, odvrati mačka, crna mačka koja prijeđe preko puta kada je krenuo na posao, odvrati od njegovog posla, takav čovjek je počinio širk. I sve ono što se može svrstati pod ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem svi oni nepobrojivi oblici toga širka i manifesta širka koji se mogu naći kod nas nažalost u današnjice. Pa su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem oma kefare kefaretu zalik a kako se iskupiti za to pa je rekao da kažeš Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha gairuk. Allahu moj nema dobra osim tvoga dobra niti ima optimizma osim onoga optimizma kojeg ti daš, niti ima zla osim onoga kojeg ti daš, vola ilahe gajruk i nema drugoga Boga osim tebe. Znači, ovaj časni hadis, ove časne riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam nam ukazuju da je suje vjerje, tako da e, ne utječe na čovjeka, ne možemo donijeti zlo. Bez obzira što, što to čovjek e, sam prezire i smatra da mu to donosi nesreću, čovjek treba da krene dalje onim putem kojim je krenuo i kojim već ide i da u potpunosti se pouzdao Allah subhanahu wa ta'ala da se riješi šeitana i njegovih nagovaranja da se ne osvrće na njegova prišaptavanja jer čovjek može biti kažen od Allah subhanahu wa ta'ala upravo da mu se desi ono što prezire može ga Allah subhanahu wa ta'ala kazniti i uvesti u iskušenje u vjeri tako što će mu dati ono čega se pribojava, znači pribojava se sujevjerno određeni stvari, određenih pojava, pa Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka može uvesti u iskušenje i kazniti ga tako što će mu se upravo desiti ono čega se pribojava i što mrzi. Zato što se takav čovjek udalio od onoga u što je obaveza vjerovati u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha azza wa jel da nam dadne ispravno vjerovanje i da budemo od onih koji su pozdani u njega, da nas sačuva Allah subhanahu wa ta'ala od svih puteva koji vode širku i zlu. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji sve čuje i koji se odaziva na dove onih koji mu ih upućuju ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala rasulna muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in sljedeći put inša Allahu ta'ala za 15 dana ćemo nastojati malo detaljnije da govorimo o onome također što je danas nažalost popularno a to je astrologija odnosno predviđanje sudbine na osnovu zvijezda Thank you. Molimo Allah Jelešanu da nagradi našeg profesora na ovako finim i lijepim savjetima na ovoj odabranoj temi, jer je zaista mnogo ovih negativnih stvari koje su prisutne kod našeg naroda, a dakle, čega bi se trebali kloniti i odbaciti. Ostale dakle još vremena, dragi i cijenjeni naši slušatelji, da damo i vama priliku da se javite ako vas nešto interesuje vezano za ovu temu ili nešto iz naše lijepe vjere dini islama, nazovite naš broj telefona, naše broje telefona 553-393-553-475. E, učestvujte u našoj emisiji ili putem SMS-a 062-259-540. Dakle, 553-393-553-475 ili putem SMS-a 062 4.0. Svakako imamo ovdje 5-6 mm, CD-ova, dakle, u kome su sadržana 25 predavanja od našeg večerašnjeg gosta, profesora Emira Demira, kao i jedna knjiga Stjetište svjetlosti iz života odabranog vjerovisnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I svakome, dakle, nećemo večeras postaviti nagradno pitanje, ali eto svako onaj koji se javi, dakle, dobit će, dobit će jedan CD ili neko od vas knjigu ovo. Pa bojom 553393 553475 i 062 259540. وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي I evo izgleda već imamo nekoga na liniji. Halo. Halo. Halo, Bojrum, u programu ste. Možda je Moaz, Moaz. E, Moaze, Bojrum Moaze. Jeste? I, želiš li nešto da pitaš? Ne. Samo da se javiš, ili tako? Jeste. Slušaš li Moaze inače u našu emisiju? Slušam. Kako se tebi sviđa? Dobro. Šta veliš za ovu temu večeras? Mašala. Mašala, jel? Da li ti kada prođeš pa nekada mačka crna prođe ispred tebe putem, jel se bojiš ti toga? Ne bojim. Tako je, ne bojiš. Dobro, moja da te Allah dešavno nagradi. Evo, za tebe je jedan CD ovdje, bit će u prostorima radio kaknja od 25 predavanja. Da Allah nagradi i tebe i tvoju porodicu, dakle, pa nam se opet javi. 553-393-553-475 ili putem SMS-a 0622595540. Dragi i cijenjeni slušatelji, mi očekujemo vaše pozive. وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما تعدلوا إلهي بعد الذنب جئتك راجيا حنانك يا من تستعان وتقصد Mi Idemo ponovno na liniju, izgleda da imamo nekoga na liniji. Halo? Halo. U programu ste? Selam alaikum. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ovaj, htjela bi nešto ovaj, vezano za onu temu o sihrima. Da pitate nešto. E, da kažem. E, Bojrum, da date svoj komentar. Ovaj, Bojrum. Htjela bi sam da kažem da bi trebali češće to ovaj, govoriti na radiju, pošto neke osobe ne vjeruju u sihre i pošto ne ne boje se Allaha Đelešanhu i trebali bi češće to da, da se da te osobe se vrate, odvrate od toga sihra, da se pokaju. Mm -hmm. Dobro da vas Allah zašao nagradi, ja, ja mogu da kažem, primjer što da profesor onaj, reći da ćemo mi ako Bog da imamo u planu, možda u nekoliko emisija, dakle, onaj, baš na ovu temu govoriti kada je u pitanju cihra liječenje od cihra i tako. A evo i profesora koji ima nešto da... Bismillahirrahmanirrahim, salatu wasalam, rasulillah. Što se tiče sihra i vjerovanja u sihr, imamo kategorije ljudi, jel? A to su najprije oni koji uopšte ne vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala ili koji se izražavaju kao ateisti, pa ne vjeruju ni u sam sihr. Ne vjeruju da sihr postoji. Musliman se ne, ne smije baviti sihrom, ne smije se baviti ovakvim radnjama, jer te radnje ga izvode iz vjere. Izvode ga iz dine islama. Međutim, dužan je da vjeruje da postoji sihr, ali je dužan da se toga prođe, to jeste da se ne bavi ovakvim radnjama. Znači, to je dužnost muslimana. Rekli smo da postoji druga kategorija ljudi koji uopšte ne vjeruju u djelovanje sihra. Onaj koji zanijeće djelovanje sihra, takav je nevjetnik. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi spominje djelovanje sihra i da je sihr realnost, da je magija, da je magija realnost, bez obzira koliko ljudi nju e, ne vidjeli, odnosno koliko ona bila daleko od njihovih očiju, od njihovih ušiju. Međutim, vjernik, ponavljamo, mora da vjeruje u postanje sihra, jer je to dio njegovog vjerovanja, ispravnog islamskog vjerovanja, ali ne smije nijukom slučaju da se bavi sihrom i sihrskim radnjama. Halo. Bojrom, da li ste zadnji, još ste na ligi, da li ste zadnji sa ovim komentarom? Ali ovaj, osobe koje se bave sihrom su muslimani, ali ni, ni... Da? Neće da se prođu toga, jednostavno... Ide li... Ne, ne vjeruju u to. Mm -hmm. A kako mislite ne vjeruju? Ne može neko da se bavi nečim, a da u to ne vjeruje. Onaj ko se nečim bavi, to je sihr... Ali neće da se prođe toga, znači... Mm -hmm ne vjeruje u Allaha Đalešanhu. Odnosno čini širka Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. On yes. može da kaže da ispovijeda vjeru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, može da se predstavlji u najboljoj odjeći Islama, najboljoj odari Islama, Međutim, kada se pogleda suština postupaka takvog čovjeka i ono u što on poziva i radnje koje obavlja, vidi se da je takav čovjek u istinu udaljen od Allaha subhanahu wa ta'ala, mada se on poziva na Allaha subhanahu wa ta'ala i u njega vjeruje. Jer čovjek može da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim postoje dijela koja čovjeka izvode iz Islama. I toga treba da se čuva. Koliko ima onih koji se deklarišu kao vjernici, međutim njihova dijela poništavaju njihov Islam bez obzira što oni govore da su vjernici. Pogledajmo samo primjer Iblisa, Iblisa koji zna da postoji Allah subhanahu wa ta'ala, zna da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, zna da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, zna da mu se Allah subhanahu wa ta'ala obratio, ali on je nevjernik. Zašto? Zato što je odbio da učini seždu Ademu kada mu je to bilo nariđeno. Znači čovjek može da bude od onih koji su uvjereni u postojanje Allah subhanahu wa ta'ala, a da i pored toga budu nevjernici nije znači samo ispovjedanje i deklarisanje toga da je čovjek musliman da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala ne mora značiti samim tim deklarisanjem da je on vjernik i da je njegovo vjerovanje primljeno, nego mora se proći svega onoga što čovjeka može da izvede iz islama. Od ovih stvari jeste i sihr. Dobro, da vas sada lišavam nagrade na ovom javljanju. E, još samo da nam kažete vaše cijenjeno ime da možemo ostaviti ovaj CD ili knjigu Huska Mahira. E, Huska Mahira. Jesi li možda nekada dobili mm, knjigu ovu Stjecište svjetlosti? sam. Mm, dobila ste knjigu. Dobro, evo za vas onda ovaj CD od 25 predavanja. Da vas, Hvala. da vas Allah Ljošanu nagradi na vašem javljanju i odvajanju vremena na, u ovoj našoj emisiji. A mi pozivamo i naše e, ostale slušatelje, dakle da vam se jave 553 حزين وصار حزني عليك انت يزيد ذنبك صافي يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي ظلم وما لتالي سراب تشوف عينك ولا الظن Imamo još jedno e, pitanje koje je pristiglo putem SMS-a koje glasio Assalamu alaikum. Trebamo li ukazivati na osobe koje to rade? Vjerovatno misli naš cijeni slušatelj na osobe koje se bave sihrom, dakle koje vraćaju gatare i vraćare, da bi ih se ljudi klonili, da bi se ljudi klonili njih. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu rasulullah, ala alihi wa sahbihi ajmein. Ona osoba koja sazna da se određena osoba bavi ovakvim radnjama, radnjama crne magije, dužnost je toj osobi koja je saznala za takve stvari da govori o takvoj osobi i da odvraća druge od njih. To se ne smatra ogovaranjem jer je to odvraćanje od zla. Zato što takva osoba zavodi ljude, uništava njihovo vjerovanje, njihovu akidu i tako dalje. Dobro, da sada ćemo nagradi izgleda mi imamo još nekog na liniji. Halo? Halo? Bojnom programu ste. Esselamu alaikum. Wa alaikum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Htio sam da postavim pitanje profesoru za baš kad se tiče tog sihra. Da. Pretezno čini mi se da to rade ljudi koji, koji su učebni ljudi. Da. I, I čudi me da se oni već koji znaju, koji znaju više od nas, koji smo, koji se manje bavimo Kur'anom i ne znam ja ovaj, a oni znaju to. I zašto, zašto se oni to ne klone toga? Mm -hmm. E to me interesuje samo. Dobro, da vas Allah nagradi, ovo je naš stalni slušatelj, zahid, da vas Allah Lulšanhu nagradi, zahide. Također i za vas će biti e, jedan CD od 25 predavanja, a evo, profesore Bojrum, šta imate reći na ovo pitanje? Kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku dadne znanje, ali znanje za čovjeka ne mora značiti da je ključ uspjeha. Znanje nije ključ uspjeha za čovjeka, nego znanje može da bude sredstvo ispomoći čovjekovog spasa. Koliko ima onih ljudi koji posjeduju znanje, a to znanje im ne koristi. Zar Allah subhanahu wa ta'ala ne opisuje u svojoj knjizi i ne spominje čovjeka kojim je dao znanje, pa je taj čovjek ostavio to znanje, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala upoređujući ga sa psom, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبَ Njegov primjer je kao primjer psa. Ukoliko ga potjeraš, on dahće, ukoliko ga ostaviš, on opet dahće. To jeste, opominjao ti njega ili ne opominjao, on neće da prihvati. Stoga kažemo da e, ima ljudi koji imaju određeno znanje, ali pored svoga znanja bivaju zavedeni, odnosno ostavljeni u zabudi. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga želi ostavlja u zabudi, koga želi i kažemo da znanje nije ključni faktor čovjekovoga uspjeha, nego milost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato svaki čovjek, pojedinac, treba da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala ukoliko ga je uputio, ukoliko obavlja dužnosti Islama. Je to nije isključivo njegovim htjenjem i njegovom voljom, nego milošću od Allaha subhanahu wa ta'ala koliko ima onih koji imaju znanje i znaju nekada i detalje islama i detalje namaza i detalje islamskih obaveza i detalje islamskih propisa, ali Allah subhanahu wa ta'ala nije takvima e, dozvolio da budu u njegovoj vjeri. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala taj koji na kraju krajeva upućuje i koji odvodi u zabludu. Allah nagrade i profesora, nadam se da će naš slušatelj biti zadovoljan ovim odgovorom. A mi idemo dalje, izgledaj, mi imamo još nekoga na liniji. Halo? Halo, salam alaikum. Alaikum salam, bojerom u programu ste. Pozdrav vama i... Evo, hvala. Ovaj, samo da vas pohvalim radi realizovanja ove emisije. O, e, svaka čast, ja mislim da bi trebalo da se više puta realizuje ovakve emisije. Da. Jer ovaj problem je za, o, e, veoma zastupljen na ovom području, posebno na području kaknja, e, tako da ljudi znači, mogu nešto naučiti mogu se ovaj, e, isto tako mogu saznati neka pitanja koja nam nisu bila jasna. Mm -hmm. Tako, ja ću molim dragog Allaha da vas nagradi, ja sam da vas pohvalim za ovakvu emisiju, za realizovanje Dobro, da i vas Allah Đelešanu nagradi na vašem javljanju i učestvanju emisiji, samo ako možemo znati vaše ime. E, Dalila. Dalila. Yes. Dobro, Dalila, da li imaš ti ovu knjigu Dalila stjecište svjetlosti? E, onda će vas knjiga čekati, dakle, u ostjecište svjetlosti iz života odobranog vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u prostorima Radio Kaknja. E, hvala vam. Da, i vas Allah nagradi, hvala Allahu Đelešanuhu. E, 553-393-553-475-062-259-540. Još da kažemo, dakle, dok očekujemo naše pozive, E, poziva naših slušitelja. E, s obzirom da je se ovo vrijeme pomaklo i sad da su dani duži, tako ćemo mi ako Bog da ove emisije pomjeriti dakle za jedan sat unaprijed, tako dakle da znate u buduće e, emisija sljedeća će biti od 8 časova, u stvari od 20 časova na večer. Mi idemo dalje, imamo opet nekoga na liniji. Halo? Halo, bojnom programu ste. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Opet je zahe. Htio sam da pitam profesora kako da se sa, sačuvat od tih zli namjera, tih ovaj, proruka i tako. Da nam, da nam malo objasni. Nekako da se sačuvamo zla od, od ljudi, jeli, i šetela, i džina, i svega, jeli. Dobro, da vas Allah nagradi zahide na još jednom, jednom javanju, pa evo, profesor je čuo pitanje, profesor Bujrum prvi faktor putem kojeg će se čovjek sačuvati Allahom subhanahu wa ta'ala voljom jeste da ne izražava strahopoštovanje, da se ne boji ovakvih stvari, ovakvih nesreća navodnih ako se radi o sujevjerju ili ako se radi o sihru. Čovjek ne treba uopće da se pribojava nimalo ovih stvari, jer pribojavanje označava da čovjek ima određene ležernosti, odnosno pokornosti prema ovim stvarima, što može ukazivati da čovjek može da potpadne pod ove stvari, odnosno sihr i sujevjerje. Drugo jeste da čovjek obavlja dužnosti koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. To jeste da obavlja prije svega namaz, da ima kod sebe jutarnji večernji zikr i kažu islamski učenjaci, onaj ko ovo upotpuni, onaj koji ovo u potpunosti primijeni, nije moguće da bude opsihran, nije moguće da potpadne pod ovakve šeitanove zdanke sigurno čega, ukoliko je iskren, ukoliko izvršava ove dužnosti, sigurno će ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati od toga. Pa su neki prigovorili i rekli kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio opsihran. Učenjaci kažu, poslanik sallallahu alaihi wasallam je doživio ono što je doživio, znači sihr, da bi Allah subhanahu wa ta'ala na takav način preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam podučio svoj ummet, da bi podučio ummet kako će se liječiti i uistinu eh, poslanikova sallallahu alaihi wa sallam liječenje od sihra je bio povod da se objave sure Muawidatein, sure Al-Felak i sure Al-Nas. I to je uistinu velika blagodat i milost za ove ljude, odnosno za ovaj ummet. Znači, čuvati se od utjecaja ovih ljudi, zlih duhova i tako dalje, putem primjene i primjenjivanja onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i zatim ne izražavati strehopoštovanje prema ovome i sigurno da će čovjek opet Allahom zvoljom i e, njegovim odobrenjem biti sačuvan. Dobro, nagrade puno profesora, mi idemo dalje. 553, 553, 393, 553, 475, imamo već nekoga na liniji, halo? Halo? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Uh, ponovno javljanje za Lelaje. Mm, Pojero. Ovaj, samo da pitam, uh, interesima znači, zaboravila sam malo prije. Da. Ne li moguće da, znači, nevidljivo biti odnosno džin koji je u ljudskom tijelu, ovaj, zadovoljava svoje seksualne potrebe, da, da mu posrednik, znači, bude ljudsko tijelo? To je sve? Jes. Dobro da vas Allah nagradi, profesor Vojnu. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam, rasulillahu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moguće je da ti zli duhovi, odnosno džini, uznemiravaju čovjeka na različite načine, a jedan od načina uznemiravanja je i taj kojeg ste spomenuli. Nadam se da je naša slušateljka zadovoljna. Mi idemo dalje 553 393 553 475 ili putem SMS 62 2595 40. إلى الله هي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحاسب مرددون إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عينا I evo profesor, dok čekam još javljanje naših slušitelja da nam kažete U tog predavanja spomnjali ste kad su u pitanju vraćari i njihovo sašeptavanje sa šeitana, šeitanima, da im šeitan nekad dolaze i kazuju neke vijesti, opet koje šeitani prisluškuju od a, Melika. U Kur'anu suri Mulk 101 ajet, mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šeitane za koje smo patnju u ognju pripremili. Često puta a, desi se nama da vidimo a, kada je noć, dakle kad je vedro, kad je mjesečna, zvijezdu koja pada, na kao zvijezda pada padalica, da li je u stvari imali to veze, da li to zvijezda pogađa šeitan, da li zvijezda pogađa šeitana na spaljuje? Wa salatu wa salamu rasulullahu ala alihi wa sahbihi ajmin. U istinu ima veze, zato što je to dio našega vjerovanja, islamskog vjerovanja i zato što se to spominje u našim izvorima Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam navodi se u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se džini penju jedni na druge sve tako dok se ne, ne popnu do neba i onda e, prisluškuju obavijesti sa neba. I tako je prije bilo, prije poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam džini su mogli da prisluškuju ono što se govorilo na nebo to jeste kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi, prenese to Džibrilu alaihi selam, pa Džibril alaihi selam prenese to od, o, ostalim melekima i meleki prenoseći jedni drugima također bivaju prisluškivani, praćeni od džina i oni ukradu poneku riječ, nešto i to prenesu svojim sihirbazima za koji su radili na zemlji, odnosno onim vraćarima koji smo prethodno spomenuli. Pa ti vraćari te obavijesti pomiješaju, to jeste jednu tu riječ, pomiješaju sa stotinu neistina i tako pravi svoje informacije i zavode ljude, izvode ih iz imana, odnosno vjerovanja. Međutim, u knjigama Sire, poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, navodi se da je dolaskom poslanika sallallahu aleyhi wa sallam prestalo ovo više. To jeste, nema više potkradanja obavijesti sa neba. I vraćari su znali da se nešto čudno desilo. I ima jedno posebno poglavlje u siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori o tome da su nebesa postala zaštićena. Pa onaj šeitan koji pokuša da ukrade dio obavijesti, njega stigne ta vatra, odnosno stigne ga ono što mi nekada vidimo, a to se naziva meteor. To je znači islamsko tumačenje ove pojave u kosmosu, u svemiru. Allah subhanahu wa ta'ala ne bolje zna. Gospodin Lavljelšan nagradi. Još jedno pitanje. Jedne prilike onaj, nazvala me jedna žena i tražila od mene da joj učim neku tekvir dovu. Navodno ona je odlazila e, jednoj ženi koja inače, kako kažu, klanja istihare i na osnovu tih istihara e, kazuje nekim stvarima ovdje da dođe kod mene, ne znam, nisam ni znao, dakle, zato tek dovu prvi put čujem, pa je u stvari imali dokaza da tek Birdova. Što se tiče tih Nordova, dova, tekbir i svih ostali dova koji se zapisuju na nekakve papire pa se daju, stavljaju se kod mrtvi i tako dalje, i čovjek koji nosi to piše na tim dovama pisano na nekoj tamo strani u nekom turskom enamu kao što se navodi na strani to i to da onaj koji bude nosio tu dovu da će ga ona zaštititi da ga neće metak pogoditi da neće poginuti i tako dalje sve su to laži i sve su to povodi kao što smo rekli i sredstva do širka odnosno idolopoklonstva jer onaj koji stavi svoj taj papir koji je uzao i kopirao i stavi ga u svoj džep i smatra da će ga to sačuvati taj se grdno vara jer samo Allah subhanahu wa ta'ala daje čovjeku sreću i nesreću samo Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji određuje da li će čovjek doživjeti tu štetu ili će e, doživjeti korist, odnosno imati korist. Onaj koji stavi papir i smatraš da će ga taj papir sačuvati, ono što je napisano na tom papiru, sigurno da se gadno vara. I nema nikakvoga uporišta za to. I kažemo, e, u našem društvu, to je naša e, bolna današnjica i bolna naša stvarnost, imamo mnoštvo ljudi koji su uvidjeli da ne mogu da dođu do novca, pa su napravili takozvani svoje lične projekte i to su komercijalni projekti, a to je da su oni postali oni koji predviđaju određene stvari, koji klanjaju istihare, te nekakve namaze, koji govore ljudima da poznaju budućnost, koji ljudima na, navodno jeli, omogućavaju da dođu do svojih želja, koji sa ljudi skidaju nekakve sihre, koji sastavljaju oni koji su rastavljeni, rastavljaju oni koji su sastavljeni i tako dalje i tako dalje. Nema sumnja, ni jedne sumnje da je to sve idolopoklonstvo, da je to širk da je to zabranjeno u islamu. Da je to zabranjeno u islamu. Zašto? Zato što takve osobe nemaju uporišta za to. To su obično osobe koji su priučene. Te osobe često ne znaju da učini Kur'an te osobe ne znaju ni sufaru, pa čak i da znaju da uče Kur'an, oni miješaju Kur'an sa određenim svojim talismanima, svojim amuletima, određenim eh, svojim šeitanskim dovama i naravno uvijek se pokazuju u likovima i u odori bogobojaznih ljudi. Bogobojaznih ljudi. Kada im se dođe, oni uče Kur'an. Ali u sebi Također šapću svoje talismane pozivaju šeitana i njima je najdraže da se pomiješa istina i neistina, to jest da pomiješaju Kur'an sa svojim talismanima i smatraju da će e, tako e, bolje djelovati i da su tako više e, približeni i bliži šeitanu. U suštini znači oni su šeitanove evlije, mada se manifestiraju i pokazuju javnosti kao da su Allah subhanahu wa ta'ala odani i da su bogobojazni. Jer kada bi govorili da rade za šeitana, sigurno da se ljudi ne bi povodili za njima da ne bi njima dolazili. A kada kažu da e, vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, da uči Kur'an, da klanjaju istihare i tako dalje i tako dalje, sigurno da će ljudi pohrliti za njima. Pa imamo slučajeva gdje imamo redove pred određenim kućama, gdje imamo sluge čak u određenim kućama koji služe tom glavnom nekakvom sihrbazu, imamo ljude koji dolaze koji daju grdne svote da bi se izliječili a u stvari ništa od toga nema samo se radi o materijalnoj o dunjaličkoj koristi onoga koji priziva da poznaje nevidljivi svijet i da je bogobojazan a u stvari takvi su najomraženiji kod Allaha subhanahu wa ta'ala a vi ćete ih poštovani slušatelji sigurno na osnovu ovih opisa koji smo rekli prepoznati u našim društvu Allah vas najljudnije profesore E, dragi sini slušatelji, dakle, ostala još malo vremena ukoliko ima još neko da ga nešto interesuje, da pita Bojrum, ima još malo vremena, 553-393-553-475 ili eventualno da postavi pitanje putem SMS-a 062 259 540. تحرى جيتك وقت الرجوع الدار ما تنبني إلا على السلام وانت ساس الدار slušatelji, dakle, pomalo se mm, primit ćemo kraj ove večerašnje naše emisije. Nama još ostaje, dakle, mm, malo vremena da se zahvalimo našim slušateljima koji se javili, koji su uzeli učešće u našoj emisiji, a za uzvrat, dakle, dobit će jedan skroman ili zaista vrijedan poklon CD sa 25 predavanja od našeg večerašnjeg profesora gosta. Amira Demira, dakle, to su Zahid, Tursum, Moris, E, Mahira Huska Muaz i Dalila, dakle njihove ove hedije i pokloni će ih čekati u prostorijama Radio Kaknja. Još samo da kažemo dakle da od buduće od sljedeće emisije ova emisija neće biti od 19 sati nego od 20 sati pa dalje. Dakle, u četvrtak sljedeći emisija Trebujem Allahu poslanika alihi sratu wasalam počinje u 20 sati časova. Da vas Allah Jelšanu nagradi što ste odvojili vremena i večeras bili sa nama. A, naša posljednja dova je hvala Allahu Jelšanu gospodaru svih svjetova i molim Allah Jelšanu da vas nagradi svakim dobrom do sljedećeg slušanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.